Sei egun eta bos gauez, bera baino pixka bat handiagoa den eskultura baten barnean, gizon lehoia duen zurezkoa den uh, eskultura juntan, ilunpean egonda, jateko egeserba eta hurarekin, beharen egiteko aldiz ez da zehaztu nora egin duen, haintzineko balentria batean eh, ahoka baten barnean egontzen aste batez, erakostoki baten barnean, Oilo agoltzeak ere txitatu zituen, hauen gainen egonez, eh, ogoita bost egonez, situak sortu arte laueun bat jende jindira artista ateratzen ikusteko, milako bat jende dintzasko aldiz istorioak irakurtzerat musika entzunarazteko edo berekin mintzatzeko bere performentziaren denboran. Ateratzean murtsuroak bazituen, baina bere gestua uste baino nekagarriagoa izan dela ere errandu, interesgarri da norberak sortu obraren ganik agitua izaitea zion. Bikaina izan dela ere gehituz. En eskoldean apartamendu baten jabeak amalau hilabetez ez du alokatzailean ganik hilabeteko alokairuri kunkitu Eta hauek deliberatu dutelarik joaitea, jabeak ez du sorpresa hain onna ukan, bere lehengo egoiliarek dena funditu baitzuten apartamenduan eta zikin-zikina utzi, beren puska zahar guziekin ondakinak denetan agertzen dira Facebooken plazaratu duen bideoan, jabeak gehitzen du hola bizitza hiru aurrekin goresmenak. Ahantzi gabe bihotzeko ostatuek eman janari galdua frigoan. Kuraia hon, Brune Hameleko etxea alokatzen dien jabeari ere gehituz. Argazkiak eh, erakutsi ditu beraz, eta ez da hortan gelditu, Hor ziren eh, puska guziak eman dituzte eh, traktor baten erremorkan pagatzaile txarraren eh, apartamendu berriaren aintzinerat eta han benatu dituzte, dena filmatu du ere. Istorioan eh, berak irriskatzen du problema gehiago gainerat ondarkin hauek trotua gainean utziz. Bikini bat pizzarekin egina posible da. Ameriketan den e, Villa Italian Kitchen Pizza kateak e, joko bat abiatu du orai pizzaz egin lore sorta bat irabazten alko da eta unekin batean papuan emaiteko botoin zilo bat ere pizza itxura duena eta gustua ere dutena hau eskondu gehi duten e, bikote bati eskentzen da parte hartzeko espos gaiek uh, izena behar dute eman azken epea ikainaren ama bosta da originala balimada ere ideia lehen lehenik komerziala dela ere aitortu behar da. Joan den apirilaz joz, bar eh, eskualdean ehun bat aldiz bermaneran jenden etxetan sartzen da ohoin bat, dirua ebasten du, telefonoak, moltsa eta aldi guziz frigoa idekitzen du eta lekuan berean jaten biktimak hor berean lodilerarik. Jalea deitua den ohoinak eh, bizpairu etxe ebasten alditu bergauean. Oian aldeetan diren etxeetan sartzen da, leio edo borta idekietarik eta iaurta bat ere edo bisko txasati bat gertatuzako jatea eta horberian ustea urbotoila bat idatea ere. Polizierek eh, galde egiten dute jender beren ateak untsa gako estea, puska personalak ere gordetzea eta ahabos bat entzutean gauean amazazpia deitzea. Egungo azken zazukeria azen eskualdean lote garronen emazte bat bere etxean sartzen zerarik gizon bat ikusidunek bere garrazan biluzirik bere sakurarekin bere senagaren amantea omen zen. Gizona t-shirta batekin, peko partea rasbiluzirik eta sakura lepotik hartzen zuela, bere ganat ekartzeko A, berearekin jostatu nahi gizuen egoera nahasgarri unen aintzinean emazteak polizia deitu du hauek e, gizona auzoan sekatu eta atzeman dute galdezketatu etxe batean bortxaz txarzeagatik eta seksu tratu txarrak etxe animalie bati e, entxatzeagatik akusatua izan da gizonak espikatu du etxeko nagusiaren amantea zela eta tarrapatan entxatu dela eskapatzea eta garrasetik pasatzea denean, orzen Shakura Shampaz hau geldiarazina izuela. Senarrak ukatu du, etzuela gizon hau ezagutzen, baina telefona deiek frogatu dute bi gizonen artean ahemanak bazirela, amantea lasatu dute alta kargurik gabe. Emazte gaixoak ez du konfiantzari gehiago eginen bere senarari dudai gabe, beti elgarrekin bali madira azteko eta tietie gaizoa.